Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.'' إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.'' يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ د۪ينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ O gün Allah, onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar, Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.'' Ya أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا أَحَدًا فَلَا تَدَخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ Vallahu bima ta'malun alim. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.'' ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir davranıştır.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 Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki zinetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, zinetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları zinetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.'' وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin.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 Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa, vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah, o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.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 Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanusta sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال Bu kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki, o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.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 لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Onlar, Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir.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 O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun?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 Sonra onların arasını birleştiriyor. Sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.'' يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ İnne fî zâlike le'ibreten li'ulil ebsâr. Allah gece ile gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir. وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa, peygambere boyun eğerek gelirler. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ ve ulâ وأولئك هم المفلحون Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman Müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir. وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'' قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ أي محمد دكي Allah'a itaat edin.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 Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından, kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. La tahsabennellezîne keferû mu'cizîne fil ardı ve me'vâhumun nâr ve lebi'sel masîr. Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir.'' Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ya eyyühellezîne âmenû liyesta'zinkumullezîne meleket eymânukum vellezîne lem yebluğul hulume minkum thelâfe merrât.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 Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle, henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar, şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit, sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde, sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Vallahu alimun hakim. Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن Vallahu semi'un alim.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 Topala güçlük yoktur. hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur.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 Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar, işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. La tec'alû du'â الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın.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 O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا Kafirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya, ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْكٌ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı, geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki, o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ İnnehu kâne gafûran rahîmâ. Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki, o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ۪يرًا Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya. اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Tebârekellezî inşâ ec'ale leke khayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve yec'al leke kusûrâ. Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere, ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا O durumdayken onlara, bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا Ey Muhammed! De ki, bu mu daha iyidir, Yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir. لَهُمْ ف۪يهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِد۪ينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا Onlar Seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir kavim oldular. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse, biz ona büyük bir azap tattıracağız denir. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا أي محمد Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.